Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 8-ն է, տարվա 67-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1842 թվականին Միլանի Լա Սկալա թատրոնում կայացել է Ջուզեպպե Վերդիի Նաբուկո օպերայի Անդրանիկ ներկայացումը։ 1899 թվականին հիմնվել է Այնտրախտ Ֆրանկֆուրտ ֆուտբոլային ակումբը։ 1910 թվականի այսօրը սոցիալիստական ինտերնացիոնալը մարտի 8-ը հայտարարեց կանանց միջազգային օր։ 1974 թվականին թողարկվել է Queen խմբի երկրորդ ստուդիական ալբոմը։ 1981 թվականին սկսել է գործել Վանաձորի ոչ պետական MIG հերոստանգերությունը։ 2005 թվականի այսօրը սկսվել է Հայաստանի ֆուտբոլի գավաթի 14-րդ խաղարկությունը։ 2004 թվականի այսօրը անհետացել է մալայզիական ավիաուղիների 370 չվերթի ինքնաթիռը։ Այսօրը ծնվել են 1714 թվականին գերմանացի կոմպոզիտոր Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախը, 1859 թվականին բրիտանացի արձակագիր Քենեթ Գրեհեմը։ Նրան համաշխարհային հրճակ է բերել քամին ուռիների մեջ գիրքը։ 1876 թվականին ականավոր հայ բանասեր, գիտության ազգային ակադեմիկոս Հրաչյա Աճարյանը։ 1887 թվականին հայ նշանավոր գիտնական եւ ակադեմիկոս Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի առաջին նախագահ Հովսեփ Օրբելի 1907 թվականին հայ դերասանուհի Թագուշ Սահակյանը 1939 թվականին հայ ազատամարտիկ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Կիմա Անդրյանը, 1958 թվականին հայ նկարիչ Գեգամ Մալխասյանը, 1960 թվականին հայ ազատամարտիկ Արցախյան ազատամարտի մասնակից Մհեր Ահարոնյանը, 1964 թվականին ռեժիսոր սցենարիստ Էդգար Բաղդասարյանը, 1966 թվականին Արցախյան պատերազմի հերոս Դուշման նույն ինքը Վարդան Ստեփանյանը 1974 թվականին հաղորդավար մեկնաբան Գևորգ Ալթունյանը։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր կանանց միջազգային օրն է։ Շնորհավորում ենք մեր բոլոր ռադիոյն կնդիրներին։ Սիրիայում այսօր հեղափոխության օրն է, Զամբիայում երիտասարդության օրը, Լիբերիայում այսօր նահատակների հիշատակի օրն է։ Այսօր մարտի 8-ն է, տարվա ավարտին մնաց 298 օր։